31. pitanje Da li se kletva majke kršćanke koja kune svoje dijete, koje joj nije ništa loše uradilo, prima kod uzvišenog Allaha? Bismillahirrahmanirrahim. Pitanje može da kažem na drugi način. Je li Allah primi od kafir njegov dova? Pa ima nekoliko primjer da možda Allah primi od neki kafir njegov dova. Kako? U Koranu nekoliko prostor, nekoliko ajati, da objasni Allah subhanahu wa ta'ala kako stane u mušriki kad uvijek oni učini širik. Ali kad budi u neke opasni stanja u vode, u brodovi, pa kad treba sad, kad nađe valovi i treba da sad da umri, oni moli Allah iskreni, iskreni, da Allah ih spasi. Pa Allah primi od njih. Ali kad ih spasi, odmah vrati na njihov širk. Ima taj u surat Al-Ankabut i u surat Yunus i nekoliko mjesta u Koranu. Ima još dokaz da Iblis, alaih lanatullah, kada molio Allah da njega pusti do sudnjega dan, Allah rekao, dobro, ja će i pusti do sudnjega dan. Razumijeti? Ba to je, a to je od Allahu mudrost da budi iskušenja za njegov robovi. Razumijeti? Da, da budi jasno koji uh, iskrin i koji ni iskrin. I koji bit pokoran prema njemu i koji neće biti pokoran. A ima isto u sura Namle da Allah primi dova koji u nužda. To je u suratu Namle aja 62. Koji Allah, koji kad tako poči aja da koji, koji primi čovjek koji u nužda, razumijete? Na kraju, a ilahom ma Allah, jer ima Bog sa Allahom. Nema naravno, razumijete? Još nešto, jedan dokaz da je čovjek mazlom koji ima nepravda prema njemu, Allah primi od njega njegov dova. Od Anasa Allahu anhu, rekao poslanika salam, bojite si dova od mazlom, od čovjek koji ima nepravda učinila prema njemu. Makar je bio nevjernik. Jer dova od taj insan nema izmađu dova i Allaha neke zastor. Razumjeti? Ili, ili neke brana to je bilađi Ahmed, to je hadis sahih kod, kod Albanija, razumijete. Pa Allah može da primi od, od, od, od kafir neke dova, hoće biti krišanka, hoće biti drugi, pa nek ne treba riječi proklinja. Mada on, ako umri kao kafir, naravno prokletan, ali o, kad, kad, kad, kad budi živ, ne treba proklinja, jer može doći za njega proklinja. Ima nešto interesantno priču e, šeha Ibn Taymi, rahmatullahi, o knjiga Iqtida Asratu, svim jedna mala priča oko dova kafiri. Pa je rekao, e, bio jedan period kafiri od krišani pravli okruženja u neki grad, muslimanska grad. Pa nemaju više voda, krišani, nemaju više voda. Pa tražili su od muslimana da njima dadni voda. Pa musliman pravili su dogovaranja među, među njima. Hoćemo dati ili nećemo pa na kraju bio odluka, nećemo dat, pa naravno bez voda oni će slabit, pa bit će inša Allah pobjeda protiv njih. Međutim, ti krećina, krećani Nasara, tražili su od Allaha vode, pa došla odma oblaci, pa došla kiša. A ta kiša pravila veliki smutnje među musliman, tu su, tu su krišćani. Kako Allah primi od nje, to i nešto koji fitna velika smutnje. Pa vođa musliman, našu jedan alim mađu muslimana, koji ti vojska, razumije, koji je u su ono, unutar okruženje. Pa je rekao za taj alim, hajdi, spasi ljudi, imaju velik, imamo veliki fitna. Pa je rekao, hajdi, nađite neki veliki, tako kao mimbar, da stojim da prišam. Ili da molim Allah subhanahu wa ta'ala. Pa on stoji taj alim, pa je rekao, gospodaru naš, mi znamo da ti ljudi, ti si uzu za sebi da ti dadni s njima obskrba. Jel Allah uzu za sebi da dadni obskrba za muslimane i kafiri, za sve njegove stvorene. A ti si rekao od dvoje knjiga, plementi knjiga, da tako njegova dova. A ti si rekao od dvoje knjiga da nima nijedna živu biće, da Allah nije dadni njima na faka, odnosno obskrba a oni su tebi zamolili, a oni su nužda. A ti odazvaš koji u nužda, kada tebi zamoli, a ti si nima da uvodi. A to ide znači da, da, da, da ti ih voliš. Jer ti ih ne voliš, ne voliš njegova vjera. A tada, sad, molimo tebi, naš gospodar, da nam pokazaš jedan znak, jedan ajat, koji će učvrsti ako smo na taj ajat, gospodaru naš, pokaži nam jedan ajat koji čvrsti naš iman, jer to je velika fitna. Da učvrsti iman u dvoj robovi, u srca dvoj robovi. Pa Allah dao veliki vjetar. Veliki vjetar uništila kompire dvojstka krišen. To je način to ovaj događaj, braća i sestra, o knjiga Ehtida Sratu Slimin, Ehtida Sratu Slimin za Ibn Tamija, rahmatullahi alaih. Allah najbolje zna.